Nəfsimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız ona sığınırıq. Allah kimə hidayət verərsə, onu azdıran tapılmaz. Kimi azdırarsa, onu doğru yola yönəldən tapılmaz.'' Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhammed onun qulu və rasuludur. Qiyamət gününə də Peyğəmbərə, onun ailəsinə və sahabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun. Ey iman gətirənlər! Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin. Həqiqətən Allah sizə nəzarət edir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, O əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və onun rəsuluna itaət etsə, böyük uğur qazanar. Ən xeyirli kəlam Allahın kəlamı, ən xeyirli yol isə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. Əməllərin ən pisi dinə əlavə edilmiş yeniliklərdir. Hər bir yenilik bidət, hər bir bidət zəlalət, Hər bir zəlalət isə cəhənnəm oduna aparan yoldur. Sonrasına gəlincə, əziz müsəlmanlar, sizə Allahdan qorxmağı, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin möhtəşəm bir hədisini danışacaq. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn-i As radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə biz Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ilə birgə səfərdə ikən bir yerdə gecələməli olduq. Bizlərdən kimisi öz çadırını qurur, kimisi nişan alıb ox atır, yəni məşq edir, kimisi də dəvəsini minib ətrafda dolaşırdı. Elə bu vaxt Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin carçısı hamını namaza səslədi. Və biz Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin başına toplaşdıq. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Məndən əvvəlki peyğəmbərlərin hər biri öz ümmətini onlara xeyir gətirəcək işlərə yönətmiş və onları şərə salacaq işlərdən çəkindirmişdir. Bu ümmətin əvvəlincilərinə gözəl aqibət nəsib olacaq. Axırıncılarının isə başlarına bəlalar gələcək. Və onlar dinlərinə xələl gətirəcək münkər işlərin şahidləri olacaqlar. Elə fitnələr baş qaldıracaq ki, bunların biri o birindən xəfif görünəcək. Yəni, növbəti fitnə əvvəlkindən daha ağır olacaq. Elə bir fitnə gələcək ki, həmin vaxt mömin adam deyəcək, bu fitnə məni həlak edəcək. Sonra təhlükə sovuşacaq. Nəhayət, elə bir fitnə baş qaldıracaq ki, həmin vaxt mömin adam bu bütün bəlaları özündə cəm edən bir bəladır deyəcək. Belə olduğu təqdirdə kim cəhənnəm odundan uzaqlaşıb cənnətə girmək istəyirsə, qoy son nəfəsinə dək Allaha və axirət gününə olan imanından əl çəkməsin. Üstəlik, özünə rava gördüyünü başqalarına da rava görsün. Mövzumuz bu hədisin axırı ilə bağlıdır özünə rəva bildiyini başqalarına da rəva bil. Bu xüsusda ayrıca məşhur bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Biriniz özü üçün istədiyini mömin qardaşı üçün istəmədikcə tam şəkildə iman etmiş olmaz. Alimlər bu hədisi izah edərkən demişlər. Hədisdə söhbət kamil imandan gedir. Belə ki, bu əxlaqa sahib olmayan mömin kafir sayılmır. Sadəcə olaraq imanı naqis olur. Və burada qardaşı üçün istəmədikcə deyilikdə xeyirli və mübah şeylər nəzərdə tutulur. Həmçinin birinin özü üçün istəmədiyi şeyi mömin qardaşı üçün istəməməsi də imandandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə bunu qeyd etməmişdir. Məlumdur ki, bir şeyi sevmək onun əksini sevməməyi tələb edir. Elə bu səbəbdən də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm istədiyi sözü ilə kifayətlənmişdir. Bu hədis yüzlərcə hədis kitabında minlərcə ravidən nəql edilmişdir. Bu da o deməkdir ki, onlar daim bir-birlərini xeyrxalq işlər görməyə təşviq edər. Və həqiqətən də özləri üçün istədiklərini mömin qardaş və bazıları üçün də istəyərdilər. İndikilərin isə günahları o qədər çoxalıb, başlarına gələn fitnələr o qədər artıb, dünya malı onların başını o qədər qatıb və nəhayət o qədər azğınlaşıblar ki, artıq ayaqlarının altını görmür. Hamıya yuxarıdan aşağı baxır və beləliklə də özlərini həlak edirlər. Abdullah ibn Mübarək rahimehullah demişdir. Alimlərə etina etməyən adam axirətini itirər. Rəhbərləri saymayan adam dünyasını itirər. Mömin qardaşlarına xor baxan adam da mənliyini itirər. Heç ola bilərmi ki, adam mömin olduğu halda başqalarına pislik etsin? Pislik edən kəs ancaq özünə pislik etmiş olar. Uca Allah buyurur, Mən amilə salihən fəli nəfsih və mən əsəə fəaleyhə. Kim yaxşı iş görsə, xeyri onun özünə, kim pislik etsə, zərəri onun öz əleyhinə olar. Bu xüsusda Azərbaycanın görkəmli şairi Nizami Gəncəvinin də gözəl şeir farsası var. O demişdir, bəlli bir işdir ki, pislik edənlər öz işindən özü çəkəcək zərər. Eşitməmişsənmi bu məşhur sözü? Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü. Pislik edənlərin pisliyi özünə qayıdacaq. Yaxşılıq edənlər isə etdikləri yaxşılıqların əvəzini mütləq alacaqlar. Rəvat edilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən soruşdu. hansı birinize varisinin malı öz malından daha sevimlidir? Sahabeler dediler, ya Resulullah, aramızda ele bir kimse yoxdur ki, öz malı ona varisinin malından daha sevimli olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, bilin ki, sizlerden ele bir kimse yoktur ki, varisinin malı ona öz malından daha sevimli olmasın. Qabaqcadan bu həyatda xərclədiyin hər bir şey sənin öz malın, sonraya saxladığın isə sənin varislərinin malıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, nə xərcləyirsən o sənindir. Qiyamət günü sənin olacaq, əvəzini alacaqsan. Amma nə yığırsansa, nə saxlayırsansa, sən ölən kimi varislərinə qalacaq. Hər kəs Allah yolunda xərclədiyinin əvəzini qiyamət günü artıqlaması ilə alacaq. Bu mal dövlət axırda yenə onun özünə qismət olacaq. Yığıb saxladığı isə gec-tez varislərə nəsib olacaqdır. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, bir dəfə onlar bir qoç kəsib Allah yolunda payladılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib soruşdu, bizə nə qaldı? Ayşə də qoçun kürək tərəfini çıxarıb, bizə bu qaldı, deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, xeyr, bizə payladığımız qaldı. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Malınızdan Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam verilər və sizə zülm edilməz. Digər bir ayədə yenə Allah Subhanahu taala buyurur: "Lən tənalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun və ma tunfiqu min şey'in fa innallaha bihi alim." Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmazsınız. Malınızdan nə xərcləsəniz, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Sahabələrin hər biri son nəfəsinədək bu ayənin tələbini yerinə yetirib. Quranda onlar belə vəsb edilirlər. Möminlər özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə, əsirə verər və deyərlər. Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə, savabını Allahdan umaraq yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Doğrusu biz Rəbbimizdən gələcək çox şiddətli və ağır bir gündən həzər edirik. Bunun əvəzində Allah da onlara həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinc nəsib edər. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada giyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. Onlar orada taxtlar üzərində mütəkkələrə dirseklənəcək və orada nə günəş, nə də şaxta görməyəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq. Meyvələri də tam onların ixtiyarına veriləcək. Onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və büllur qədəhlər dolandırılacaq. Gümüşdən olan elə büllur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. Bu elə bir bulaqdandır ki, o, cənnətdə səlsəbil adlanır. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan. Cənnətdə hara baxsan, nimət və əzəmətli səltənət nişanəsi görərsən. Onlar əyinlərinə tapdadan və atlasdan yaşıl paltarlar giyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir. Və onlara deyəcəkdir. Həqiqətən, bu sizə bir hədiyyədir. Gördüyünüz işlər də təşəkkürə layiqdir.